A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, Oni vas psuju svojim oštrim jezicima. ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjernika. Dobar put vjernika. ishitrene poteze. Nasjezi vas po svoj vraćaj. Čuvajte se ishitrena govora. Ovi zločinici jedva čekaju da nam nešto skrpe. Oni se neće prestati boriti protiv vas. Sve da vas ne obrate vaše vjere ako budu mogli. Čuvajte se bespotrebno govora. Ja bi uradio ovo, ja bi uradio ono. Nemojte vraćati. Allah, inna Allahe mahsadir. Vraćate plodove imana za pamtite. Allahumma, la, la, la. وذاق مولانهم الحق نادانا فوافينا القسم الله مولانا ولا مولى لهم الحق نادانا فوافينا القسم هذا أوامر نحن جهادنا يقضي بنا نحو القمم هذا أوان جهادنا يقضي بنا نحو القمم النصر صبرك ساعة ويزول عباد الصنم صدقنا حق da čujete ezan u Novom Sadu, muđahid ezan. Nas bi bilo sramota, vallahi. Da vidite dževata u Smedrovu, u centru Kufra. Da vidite braće, osmijehi na licima. Nemaju dajnje, nemaju šeha, nemaju učenjaka. Allah mi kad sam i vidio, rekao sam isto Allah, ovaj je na zemlji. Doću vam opet. Da vidite i na sramotu. Na sramotu nema ko da je oviđe. Nemamo tolke priče, sile. Trebamo ovdje i ovdje. Zemlju, Beograd, Smedreno, Subotica, Novi Sad. Ide je brat iz Beograda, torba na glavi, ona galavija na njemu i mahram. Salam aleku! Allah otvir, ja sam se zastigio nje. Kuda je čovjek upao Afganistana, ono nekako ne drži. Kuda je upao Talibana sjedi? Ništa, nije. Kažem sam sebi, Allah otvir. Ovo, ja došao vam da govorim, a je, meni od vas naravno što ima, niste li svjesni koliko. Šta da vam govorim, kad ste svi bolji od mene? Pogledam. أين الأسد الأحرار تطوي حبل الأشرار أين الأسد الأحرار تطوي حبل الأشرار في وثب كالإعصار كالإعصار كالإعصار في وثب كالإعصار في وثب كالإعصار غضب طار لا يخبو دون الثار آه غضب ثار Nama danas ne trebaju ljudi ćeš klapati na ustrb dina i vjere i dale sa profiterima, šta i kako da rade. Nama danas treba Bela i Mali, nama treba Hajdemu Mali, nama treba Omer, nama ne trebaju partijaši, nama ne trebaju notari, nama trebaju Allah traži, braćo moja, ljudine. Je, je, je, tačka, pauta, tačka, soba, put, vjernika. إخواني يا للعار إخواني يا للعار لا تخلو من أكدار Poštovani džemati, draga moja braća i sestre u islamu, vi koji ste ovdje i oni koji nas sad slušaju, direktno, uživo na, na našem radiju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te barake wa ta'ala koji nas je okupio nakon svih ovih jada, prebiranja. Okupio nas Allah te barake wa ta'ala samo zato što hoćemo da ispunimo emanet koji smo dogovorili. A to je da uzdižemo njegovu riječ na zemlji. I niči ju više. I njemu hvala na tome. Hvala Allahu te barake wa ta'ala koji nam posla poslanika. Mohamed alaih salatu wa salam da povjerujemo, da ga slijedimo, da ispoštujemo ono što su ispoštovali drugovi njegova, njegovi, ali se lako sram, ashabi. Hvala Allahu te bareke motala koji nam posla knjigu i poslanika, da ne bi imali potrebe da lutamo i da tražimo kako da priđemo i da idemo svome gospodaru te bareke motala. Hvala vam na tome, braćo moja i sestre. Noća sam možda posebno radostan, ne zato što nas ima ovoliko vallahi, nego sam posebno radostan što Allah te bare kevo dala pokazat će da se njegova vjera može uzdizati samo onako kako je on objavio i kako je zadovoljan. Allah mi sam ubijeđen, braćo moja. Egipat pada. Faraon nakon 30 i nešto godina pada. Allah te bare kevo dala neće ostaviti ni jednog zulumčara niti će dozvoliti da se jezicima lažova pokazuje njegova vjera. Ne da to Allah. Neka zna svaki onaj, ako misli da može, mijenjati Allahovu vjeru u savršenu, objavio je rat Allahu i njegovim robovima. Jer uzvišeni garantuje da će čuvat svoju vjeru. Ne da Allah te bareke o te Allah. On je garanciju ostavio. I kada tu garanciju ja i ti prokotkamo, on će dovesti ljude koji će ispuniti emanet i poneti u garanciju. Zato Allahu zahvaljujemo na blagodatima Islama i sunneta. I Allah molim da sjedini srca svih muslimana. Braćo moja, kao što smo i najavili malo prije, večeras ćemo imati druženje prije, na početku sa samom sa našim malim, kažem, velikim hafizom Kur'ana, a to je Bilal, a i najpriličnije je da počnemo Allahovim tebarekom tala govorom, pa ja pozivam našeg malog daju i budućeg daju i šejha i muđahida da vam provuči nešto iz Allahove te bareke u tala knjige. Tekbir! Allah! Allah! Allah! Allah! ta'ala molim da ovo našeg mladog Hafiza i sve one koji su se potrudili oko njega, da on bude čuvar Allahove knjige i da bude od onih koji će uljepšavati Allahove ajete dijelima. Amen. Da bude od onih koji će uljepšavati Allahove ajete dijelima, ne glasom, nego dijelima. Amin, ja rabim. A i mi zajedno sa njim, jel da? Sa ono što znamo. Sljedeći naš gost je brat Daja, jedno vrijeme proveo u zemlji s koje je nedavno, u kojoj se nedavno sad ganja i lopov, jel da? Proveo je vrijeme studirajući i učeći Allahovu te bareke o tala vjeru. Nizom okolnosti morao je da napusti, morao je da se vrati, međutim, nije zaboravio niti zapostavio obavezu zbog kojega je Allah te bareke o tala počastio da uči njegovu vjeru, a to je da podijeli miraz Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Da ga dijeli, da daje zakat na ono što je učio. Pa imam čas da najavim večeras daju šeha Emira Kovačevića. Bujruši, da fadla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام Hvala i zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je večeras ovdje u ovom broju okupio i molim ga subhanahu wa ta'ala da nagradi ovoga brata koji nam je priredio u akijeku večerašnju i da ne ostavi nikoga na ovom skupu večeras a da mu ne oprosti njegove grijehe. Ono o čemu sam mislio večeras da progovorim jesu riječi uzvišenog Ja tasamu bi hablillahi jamia wa la tafarraqu. Dakle, sve se čvrsto Allaha mogužete, držite i nikako se ne, ne razjedinjujte. Na, dakle, mu, se, mu kada govore o ovom ajetu, kažu da je hablullahi Eh, kitabu Allahi wa sunnat, sunnatu nebihi sallallahu alaihi wa sallam, to jeste Allahova knjiga i sunnet njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A drugi pak kažu da je to džamat, kao što kaže Ibn Nasrud radijallahu ta'ala an, da je to džamat. Stoga ta'avanu ala birri wa taqwa, wa la ta'avanu ala l'ithmi wa l'udvanu pomađite se na dobru i dobročinstvu, odnosno bogobojaznosti, a kao što znamo, bogobojaznost je da se e, čovjek kloni onoga što je Allah zabranio i da radi ono što je Allah propisao kroz njegov šarijat. A najčvršća veza, kao što znamo, je šehadek, ilaha ilallah. Veza koja čovjeka sigurno vodi Allahu tebareke wa ta'ala. Htio sam se nadovezati na, na ovu stvar, ali otišla mi mislo. Hajde. Uglavnom, kada Allah subhanahu wa ta'ala ta kaže Ja tasamu bi hablillahi džamija. Ako uzmem ovo prvo mišljenje, da je hablullah, Allah, uže, knjiga i sunnet. Znači, čvrsto se držite Allahove knjige i sunneta njegovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ako uzmem ovo drugo, da je to džemat, znači čvrsto se držite džemata, i pomažite se u njemu svim vrstama dobročinstva i bogobojaznosti. E, ono što, što bih želio da upozorim, a što vidim da je u, u našem današnjem vremenu veliki problem, jeste da se mnogi ljudi udaljuju od ovog Allahovog uđeta, to jest od džemata. Jer svaki onaj koji se udaljava od Allahovog uđeta, takav kida vezu sa njegovim gospodarom. To jeste, ako se odvaja od džemata radi akide, takav čini kufru Allaha tabarike wa ta'ala, a onaj koji se odvaja od Allahovog užeta, to jeste od džemata, zbog nekih mišljenja, stavova, govora, znači takav je zasigurno u zabudu. Stoga posjećam vas da se čvrsto držimo ovog užeta. Znači, uh, ja ću vas ostaviti sa našim ševom da se družimo večera sa njim. Uh, ja se nisam, ja sam nespravan došao na ovu, nisam ni znao da će me še najaviti. Uh, da vas Allah te varike vatala sačuva, da nas pomogne i popravi naša stanja, stanja naših porodica i svih muslimana. Jer kaže Allah poslani sa osobem prijevoj znači, onaj koji moli oprosta za vjernike i vjernice, uh, takav će imati od za svakog vjernika i vjernicu po jedno dobro djelo. Znači, kada molimo oprost za muslimane, za, sav, za svak, od, od svakog tog čovjeka imamo jedno, jedno dobro djelo, a kada do, na to dodam još za one koji su preselili, možete i zamisliti kolike su nagrade.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 Njega slavimo. Allaha veličamo. Od Allaha oprost i uput tražimo. Neka je i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njegove ashave i sve one koji su ga slijedili i koji će njega uzimati za vođu do sunnjega dana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaže Allah tebareke wa ta'ala Muhammedu Rasulullah Muhammed je Allahov poslanik. Kaže uzvišeni Muhammed je Allahov poslanik a njegovi sljedenici su. Pa opisuje Allah tebareke wa ta'ala karakteristike sljedenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Da su oni strogi prema nevjernicima, samilosni među sobom. Vidiš ih, kaže, kako čine seždu, kako klenjaju Allahom pamajući lice na tle. U ajetu uzvišeni prvo kaže, Mohamed je Allahov poslanik. O ljudi, poslušajte dobro, on nije poslanik da se sa njim igrate. Kaže uzvišeni, ja ga nisam poslao da se vi mislite hoćete li ili nećete da ga uzmete. Pa ako ste njegovi sljedbenici, morate biti strogi prema nevjernicima. Jer su njegovi sljedbenici u ajetu opisani. Kako? Strogi prema nevjernicima, a sami među sobom. Padaju Allahu na seždu i mole ga da im primi ono što je uzvišeni naredio da rade. Zamislite, mole ga da im primi ono što im je naređeno. Takvi su bili ashabi Allahova poslanika, i salatu wasalam. Po danu bi radili ono što gospodar naređuje da rade, a najveće bi molili da im to primi. Današnji umet, današnji sledbenici Muhameda sallallahu alaihi wasalam, naš taliče, naš taliče subhanallah, samilo si prema kome? nevjernicima, pružaju osmije fasicima, hvale ih, hvale njihove titule, sarađuju sa njima, vole ih, paze i maze se sa njima. A strogi prema muslimanima, a strogi su prema onima koji žele da budu opisani kao sljedbenici Mohameda alaih salatu wassalam. Ashabi Allahova poslanika sallallahu alaih wassalam, braćo moja, su voljeli poslanika više nego što vole sebe. Opisana generacija u Tevratu i u Inđilu. Generacija ljudina koja više voli smrt nego mi život. Na koga ćemo se onda ugledati? A uzvišeni kaže Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su šta? Strogi prema nevjednicima. Nisu to samo ashabi. Nećemo filozofirat, igrat se sunnetom. Ako si njegov sljedbenik, ima da se smrkneš nevjerniku. Ne smije da te bude strah. Makar se svi digli protiv sunneta. U srcu muđahida ne smije da postoji strah za njega. Zato što su sljedbenici Muhammed a.s. Oni koji su strogi prema nevjernicima, A kamoli ne daj Bože da se njima sarađuju. A kamoli da se neko naziva sljedbenikom Mohameda Muhammed salatu veselam i onda da traži pomoć od nevjednika kako bi uzdizao Allahovu riječ na zemlji. Zar je to s sljedbenik Muhammeda? Zar hoćemo tako da uspijemo? Nećemo nikad. Nećemo vallahi nikad. Taguti današnjice za koje smo upozoravali puno prije pa su nam rekli da smo tekfirovci. Da guti današnjice padaju, svi se slažu, i nevjernici i vjernici, da se nešto dešava, svi se slažu i primjećuju da nešto nije u redu, mi vam kažemo, mi im poručujemo, i da djale nasrullahi vol fath, stići će pobjeda Allahova tako nam Allaha jednu, stići će pobjeda muđahida, nećete nikad, moći sadrati ovu vjeru. Nećete nikad, koliko god mi htjeli ili ne htjeli, ili ostavljali sunnet po sunnet, farz po farz, Allah će dovesti drugi narod i mi ćemo gledati kako mašu zastavom Tauhida, kako mašu zastavom Akide i žele da idu Allahu Tebare Kevoteala u džennete. Mi ćemo gledati ako ostavimo ovaj menheđ, Ako ostavimo ovaj pravac, gledat ćemo svoj vlastiti poraz. Taguti današnjice. I, na, I u Saudijskoj Arabiji, i u Kuvajtu, i u Egiptu, vallahi, vallahi, bit će udavljeni rukama muđahida. Biće udavljeni rukama muđahida. Mi im poručujemo, gledamo dobe, gledamo dobe, vallahi, gledam danas u Egiptu, ljude poput ashaba, kako klanjaju na mostu, Allahu akbar kako klanjaju na mostu tiranina i mostu koga je tagut pravio i prko se njegovim špionima i prko se njihovoj policiji. Došao je red, došao je red da im se kaže i riječima i djelom da smo mi muslimani, da ne damo kompromisa, da smo se uzeli sebi za uzor prvu generaciju muslimana i da u tome nećemo lagati, da u tome ne damo nikom da nam podvaljuje. Ne damo nikom makakvu titulu imao kod sebe i nećemo dozvoliti da nam podvaljuju fetve, da nam podvaljuju laži svoje samo radi stotinu ili pet stotina eura. Mi nismo taj umet. Mi smo sklopili sa Allahom te barekevo ta Allah ugovor. Nećemo dati vjeru za sva blaga ovoga svijeta. Mi ne damo ovaj din, mi ne damo ovaj sunet Zato i jesmo od sljedbenici Muhammeda alaih salatu wasalam. Jer njegovi sljedbenici ne smiju biti kukavice. Naš poslanik se uticao Allahom kukavišluka, tvrdišluka, tuge i jada. Allahom poslanik se utiče da bude kukavica. Mi danas <clears throat> možemo hodati dignute glave v Allahi. Kada su mnogi mislili da sljedbenici Muhammeda alaih salatu wasalam neće pod navodnim znacima profitirati na ovim prostorima. Kada su se svi digli da nas utuše, mi im poručujemo Allaha nam jednog jedinog. Mi vjerujemo u ajete našega gospodara. Mi im poručujemo, mi vjerujemo da će naš gospodar pomoći nas sve dok budemo radili ono što on od nas traži. Vakane hakana nena nasru mu'minin. On se obećao da će pomoći svoje robove ako je pomogla, jest, i prvu najbolju generaciju muslimana, na nama je da jedemo i žvačemo i jedemo plodove kakve su jeli oni. Nama danas ne treba i ljudi da ulaze u parlament. Nama danas ne treba i ljudi da ulaze sa namotarima. Nama danas ne treba i ljudi koji će sklapati na uštrb dina i vjere i dave sa profiterima šta i kako da rade. Nama danas treba Bera Ibn Malik, nama treba Haljim Uvalid, nama treba Omer, nama ne trebaju partijaši, nama ne trebaju notari, nama trebaju Allah traži, braćo moja, ljudine, on facike neće pomoći Allahami. Allah traži ljudine, Allah hoće one, tiđare koji žele da sklope trgovinu sa njim i ljude koji neće lagati, koji neće svaki 15 dana ili godinu dana ili kako puhne Zlatko ili Mustafa mijenjati svoj menež. Ova vjera to ne trpi. Ova vjera treba ljude koji će ići u smrt, koji vole da idu u Allahu, a tako mi Allaha jednog jedinu, tako mi Allaha, dočekat ćete pobjedu. Dočekat ćemo vallahi, razočarat će se faraon ovog vremena, bježi vlastitim rukama, bježi da sam sebe ne bi udavio. Faraoni ovog vremena idu redom, idu redom i mi gledamo danas kako muslimani klanjaju na tlu faraonove ideologije. Mi danas gledamo ljudine i muđahide koji obaraju policijska auta u Egiptu, koji obaraju sa vlastiti nogu. Mi danas gledamo kako ljudi, Allahu Akbar, skidaju, skidaju plakatu Mubareka i znate, stvari onog Tubarka, i znate šta govore. Skidaju ljudi ne plakate, deru njegove i znate šta govore. Allahu Akbar, ovo govore vallahi, u centru Egipta, kun fe kum, vakane hakala nena, nasrlu mu'minin. Allah se obavezao da će pomoći. Jedino što nam ostaje da molimo Allaha, da ti ljudi istraju na menheđu, da ne padnu pod zalogaje Obame, probave i onih bandita, i oni koji su ih dojuče hvalili. Sljedevici Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, nisu nama došli da ih opisujemo i da se mi divimo kako oni vode džihad, kako se bore, kako su hrabri, to nisu bajke. Mi zato ne učimo istoriju. Mi učimo istoriju da se pojavi kroz Kur'an i Sunnet da nakon ploda akide koju mu nudi Allahova vjera i Sunnet Muhammeda sallallahu alaihi sallam stane kraj tebe čovjek i kaže šta treba da uradim kut treba da idem čovjek koji zna šta je džanat u Firdaust Čovjek koji zna da se džennet ne može kupiti u parlamentu. Čovjek koji zna da se džennet ne kupuje kod ajvaz dedine pećine ili kod torabija. Ne trebaju nam takvi ljudi. Niti će Allah, niti će Allah pomoći takve ljude. Onaj ko smatra da će Allah pomoći svoju vjeru pomažući ljude koji čine nešto sa čime nije poslao poslanika sallallahu alaihi sallam daj laže na Allahu vjeru daj laže na Allaha ako bi naš gospodar pomagao nam otare, onda bi bio nepravedan. Ako bi naš gospodar pomagao one koji lažu na njegovu vjeru, El jome pronto lekom dinekom, vatentu alekom nimeti, voreditu lekom ulislame dina. Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljno sam islamom. Da vam islam bude vjera, ni jedna druga vjera, ništa uzviše ni neće pomoći. Ovo je, braćo, moja osnova sa koje moramo krenuti. Huveledi, arsele hu bil hudave dinil haq, li uzhirem ala dini kulihi, velevkerem mušikun. On je poslao poslanika, Allah je poslao poslanika sa uputom, sa ispravnom vjerom. Zbog čega, braćo? Da bi je uzdigo iznad svih vjera. Zato je došla uputa, zato dolaze ashabi, zato dolaze ljudine da uzdigne ovu vjeru iznad svih vjera, a ne da se ova vjera miješa sa fincijem i kompanijom, ne da se ova vjera miješa sa političarima, ne damo islam, Allahi. Ne damo im lješat i moramo vas razočarati. Ubijajte, hapsite, odvodite, pratite, špijunirajte. Imate problema sa ljudima koji vole džene. Imate problema sa ljudima koji hoće da idu Allahu. Imate problema sa onima koji vole poslanika, ali i salatu wasalam. Mi ne želimo da pravimo pak sa onima koji nam sada Arape po Bosni love kao da su divlje zveri kao da su zivlje zveri, takvi nam ne trebaju. Takvi nam, vallaj, mi se odrećemo. Vallaj, mi se odrećemo. Ti su ljudi došli pomoći i mi sada ovdje, braćo moja, noćas, žvaćimo blagodati i jedemo slast bereketa te dave. To su naša braća. I dižemo glas, Brije svega protiv svi oni, Allah moleći da jutare u zemlju, koji su sa najmanjom riječju pomogli da se ti ljudi hapse i odvode. Amin. Gdje su oni sram da ih bude? Gdje su oni koji su oni učili akidu? Gdje su da dignu glas magistri i doktori? Gdje su oni koji su učili od njih akidu? Gdje su da kažu makar jednu jedinu riječ? Nema ih. Zbog čega? Zbog čega ih nema? Strah te Petra, visokog predstavnika. Ile ledine kalu, Rabbun Allahu, thumme štakamu, fela haufun alehim, velahum jahzenun. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, thumme štakamu i istraju na tome. Fela haufun alehim, za njih nema straha, nema ni tugovanja. Eto vam matematike, jednostavna formula. Ono ako kaže da mu je Allah gospodar, u njegovom srcu nema straha. Nama nije život ovde. A sami nisu voljeli da žive na ovom svijetu. Nisu voljeli Ashabi Allahova poslanika ali salatu ovaj salam. I nećemo o njima pričat samo kao pouka i poruka. Ne. Ne, ne, ne, ne. Moramo da se zapitamo šta je navjelo u Berajbe Malika da kaže bacite me preko. Uđite me, stavite me tamo da ja uđem da napravim rusvaj. Tamo me prebacite da se raspitamo dobro šta je motivisalo sahabiju Kaže Allaho poslaniće, ako budem ubijen, šta dobijam? Kaže džennet. Šta ga je motivisalo da ni hurmu neće da pojede? Šta ga je motivisalo ashaba Abulaha, koda su zvali vlasih dva ogrtača? Pa kaže Allaho poslaniće, Tebuk, deveta godina po Hižri, Allaho poslaniće, ide mi da idemo u njiha, povedi nas sa sobom. Njih devet ili sedam je ostalo plaćući, nemaju ništa, plaću ashabi za džennetom plaću ashabi i nalaze sebi koji nekako. Idu za Allahom i poslanikom i ovaj sahabija kaže Allaho poslaniće, dovi za mene. Dovi za mene. Pa je Resul sallallahu i sallam dovio. Nakon izvjesom vremena bitke, Asad je preselio. Pa kaže Allaho poslanik, iskopajte mu rupu. I ušao je Allaho poslanik u lah. Stavio Asaba i kaže Omeru Jabu Bekru, dajte mi, kaže brata, Dajte mi brata vaše da ga stavim. Kada ga je stavio u kabun, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, gospodaru moj, ja sam zadovoljan njime, pa i ti budi, tako ti tebe. Budi i ti. Kaže Ebu Bekir, tako vam je Allaha, volio sam da sam ja bio mjesto njega. Volio sam da sam ja bio mjesto njega. Zbog čega? Gledajte nagrade. Hoćete li žene? Hoćete li da vam ja pričam o parlamentu? Hoćete li da vam ovdje filozofiram? da odete, a nemate pojma šta sam rekao. Neću Allaha mi. Neću Allah mi nikad. Ista trasa, isti putevi su i tebi imeni zacrtani. Nama je naređeno da slijedimo Allahova poslanika. Kul hadi se biri, abu i lalla, ala besiretim, ena u tebe ali. Reci, reci im Muhammede, ovo je moj put, Ja pozivam Allahu, imajući Allah besire, jasne dokaze, ja, enamo meni tebani i svaki onaj koji me slijedi. Evo formule, razlika je u tome što su ashabi njegovi, ali i sratu veselam, dobro shvatali suštinu značenja ovi riječi. Oni nisu gledali jel to po njih dobro ili nije. Oni nisu gledali imali šta žena pojesti ili dijete. Oni su gledali Prije svega, da li je njihov gospodar zadovoljan sa onim što rade? Danas je ovo na zadnjem tapetu. Danas se ovo zadnje gleda. Da li je Allah zadovoljan? Nije uopšte bitno. Bitno je da je zadovoljan moj muftija, moj rejs, moj predpostavljeni, moj poslovođa, da ja njemu zadovoljim. A šta Allah o meni misli? To mene savršeno nije briga. Ovi ljudi neće uzizati din. Ove će Allah zamijeniti. Zapamtite šta sam vam rekao. Zapamtite! Ako ne budete u boj išli, Allah će dovesti drugi narod koje on voli i koji njega voli. Prema nevjericima ponosite. A prema vjericima samilosti. Ako ne budemo išli u boj, dava, pozivanje, sad džihada nema. Allaha molim da bude. Amin. Nas nije strah. Jel da? Ne smije biti. Zato što Resul sallallahu alaihi sallam kaže da je džihad vrhunac islama. Amin. Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je džihad vrhunac islama. Danas ne vole da se priča o vrhuncu islama, nego hoće na dno. Vraćaju nas ponovo nazad, nećete. Kolovođe one dave. I one dave. I oni koji žele da profitiraju. Mi jako, danas prepoznajemo polako. Jedan po jedan. Udobna auta. Veliki stanovi kuće. Evo počeli su malo i tekvirti oni, jel da? Kako možete sad reći za Mubara kada je tagut? Otlevam pravo, vi ne znate šta u njegovom srcu, on je na Bajran klanju. Kako možete reći da je tagut? Sad ste i vi tekvirovci, ja? Nećemo mi vama tako reći. Nisu nas tako učili. Ojem kurune, ojem kurola. Kogod bude sletkario, zapamtite, objava, dalike il kitabu, laro je gefi, Ova knjiga u nju nema sumnje. U nju, braću, nema sumnje. Hudelni mutakim. Ona je opustvo kome? Bogobojaznim. Onima koji se Allaha boje. A šta je opustvo bogobojaznim? Velike kitabola rebefi. Knjiga. Knjiga nije knjiga koju je napisao ovaj ili onaj. Nego objava radi koje je Rasul Ali Serat ovo je Selam krvario. Da bi ja i ti danas brali plodove te vjeri. Resulali se na tove selam sa svojim ashabima nakon Hendeka, što je Allah Tebare Kvotala pomagao, ulazi kod ovu seleme i kupa se. Odlaže Allah poslanih sabiju. Ulazi Melek. Salam alaikum. Mohamede, ko ti je rekao da ostaviš sabiju? Ko ti je rekao, meleci su napolju čekaju? Treba da dovršiš jedan posao kod Beno Kureiza. Uzmi Muhammeda Sablju. Uzmi Muhammeda Sablju. Druge nema. Stolica se ne daje osim sa Sabljom. Neće ti ni jedan dat. Da ti dane more, vikendice, kuće, škole, pare, uživanja. Wallahi ne može. Wallahi nije dao ni jedan. A sabi Allah, poslanika, ali salatu selam, dođeš je do Beća. Kako? Jesu li rekli? Allaho poslaniće. Pa evo ponu, ponude ti. Zašto si isprovocirao? Čitao si neko Allaho poslaniće isprovocirao. Mi ne možemo ih držati. Stalo nas muče. Proganjaju. Allaho poslaniće, nemamo šta ni da jedemo. A ti i dalje provociraš. Ti i dalje po popusti pusti malo. Jesu ovako rekli? Nisu, oni su shabili. Nije mudro Allaha u poslaniće. Vidiš da nas svaki dan zlostaju drevi. A on njima kaže, došao sam vam sa sabljom. Mušicima, došao sam da vas koljem. A nema vojsku. Evo Bekir, rodjela on, dolazi da poziva ljude. Krakjave, toliko su ga izudarali, da je pao u nesvijest. Daj ja, ima neko da je bolji od njega. Hajde da odmah glavu otkine. Ha, Ima neko da misli da je bolji od Ebu Bekra. Izudarali ga vraćom, pozivo čitav dan. Pa u nesvijest. Nosi ga na plat i on dolazi sebi. Znate šta pita? Kaže, šta je sa poslovnikom? Jedva vidi. Jedva vidi, kaže, šta je sa sunnetom? Nisam volan ja bitan. Šta je sa sunnetom? Pa uzviše i upućuje Omera. Evo ide ljudina, ide pomoć. Ko će sad? Sad ćemo, kaže, klanjati mirno. Udri Omere, jesi mu udar. Allahu akbar. Opet šaka mora, ne može drugčije. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam odgaja generaciju. Din po din, propis pro propis. Tauhid, akida i u njima se proizvodi šta? Želja za borbom. Allahu poslanik će će borba? Tako su ga pitali. Allahu poslanik će ćemo malo ući? Da malo Da je Allahu poslanik nemoj vidiš da u nama ovaj dim proizvao kukavice. Daj da uđemo malo, pa evo nude ti vlast i žene, pa jedne godine primati, pa daj malo samo da dahnemo. Ha? Pusti nas malo, Allah, pozirimo svojim kućama i ženama. Ne možemo više. U ovakvim momentima oni kažu kad će borba. Kad će opet? Odakle ovo došlo? Od kukavica. Od kukavica koji se boje čitav svijet. U jednoj bići Haldim u Mali. Šalje vojsku svoj nije on odšao. Oni su otišli i počeo je voj. Ljudina. Počela da sjeva cijelka. Na sve strane. Glava, ruka, noga, sve poboška. Odšle ljudine. Da pregovaraju, jel Ako ne sjednu piva, ti slava mlaza, nije problem. Ti se vrati, budi muda, ne mojete zdrobe. Vrat se, i šuti, hajde, šta še? Ma nemoj. Ako nećete, imate jednog daje u Rustemu kad ode. Šta je kaže, a on je ulazio na konju i znate kako je imao je dugo koplje. I on je jastuci u Rustemu, a on išao i bol ovako namjerno. Jedno pa ga čupne ovako, pijen ispanio namjerno. Ovaj gleda, on je ti normalan. Šta tu radiš, bolan? Ne boji se ovaj ništa. Jer ovo mi učimo, odakle ovaj strah došao, to jest snaga, odakle? Iza kide iz teuhida i imana. Tvoja duša, ako hoće da ide u džennet, ako hoćeš da hodaš džennetom, hodaj ovde. Ovde moraš ubrzavati korake. Ako hoćeš da uđeš u džennet, da vidiš Allahova poslanika, pa nemoj se družiti sa onim koga Allahov poslanik salavi salam se odreći. Kako ćeš biti sa Allahovim poslanikom? Ti da družiš se sa onim ko mrzi Allahova poslanika, laže na njega, laže na Allahovu vjeru i ti da ga pomažeš. A uzvišen kaže, pomažite se na dobročinjstvu i čestitosti. Nama tu nešto promakne. Pa i da jesu grešnici, ali nema veze. Nema veze kod tebe. Allah je džahedu fina le nehdijennehum subulena. Kaže uzvišeni. One koji se budu zbog nas morili. Sad ćeš vidjeti kako ajatlo mi kličmo one koji se budu valadine džahedu fina le nehbijenahum sumulada one koji se budu zbog nas borili mi ćemo kaže Allah te bareke o teala putevima koji nama vode u puti Allahu akbar uzvišeni otkriva moje i tvoje srce nemoj da lažeš ako se bojiš boriš radi njega Kaže uzvišeni, وَلَذِينَ جَاهَدُوا One koji se budu zbog nas borili, čiji nije ti budu ispravni, mi ćemo putovima koji nama vode u puti. Pa ti dobro vidim kojim putem hodaš i onda se preispitaj u ime koga i radi koga se ti boriš. Dobro se preispitaj, jer Allahu ne možeš umačati. Allahu ne možeš podjeći. Ako hoćeš da voliš Allahova poslanika, hoćeš da ga vidiš. Bi li volio da ga vidiš? Bi, bi. Bi, bi volio. Mohamede, su ti? Allahu akbar. Salam alaikum. Ono je Omer. Ljudi, jedna Omera, svema, jedna Omera, Allahu akbar. A ti si hal. Allahu akbar, dođu vam da te zagrebi. Čovjek je s ovim koga voli. Kaže Allahu u poslani sam Ne možeš probići, ne možeš probići na jednom propisu kad se dan uzavlačio. Jedno da lažiš. Izmišljaš. Hoćeš da vidiš poslanika sa lavoj sene. Ti si naš poslanik bio. Allah, lepr, jesmo i trpe. Neksim. Kul hađe i sebili, abu i lalah, ala vasiletin, ala omeni tebali. Ajet Davi. Reci, ovo je moj put. Naređuje Allah poslanik sa lavoj sene. I ashabima, i onima koji ga slijede, ne samo njemu, Ne samo njemu. Reci Muhammede, ovo je moj put, hadi se bili. Evo ili Allah, ja pozivam Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. Obratite pažnju. Ena, vameni tabani. Ja i svaki onaj koji me slijedi u ajetu kaže dalje, mora imati kod sebe ove komponente. Koje? Reci, kul hadijete bili, ovo je moj put. Ja pozivam Allahu, imajući jasne dokaze. I ti si jedini koji stiže poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, kada se pojave ljudi čije izgleda dostojanstvo i obraz skupi od njegovog ali sallatu wa sallam, onda ovo ne važi. Ena, wa menitebani, ja i svaki onaj koji me slijedi poručuje nam Allahov poslanik kuranskim ajetima Ja enamo meni tebani. Ja i svaki onaj koji me slijedi mora biti gladan. Mora biti žedan. Moraju ga proganjati. Moraju ga nazivati sihirbazom, vehabijom, fundamentalistom, teroristom. Svaki onaj koji me slijedi bit će proganjan od vlastitog naroda. Svaki onaj koji me slijedi bit će mučen, bit će zatvaran. Biće mu to, biće mu to. To je onaj koji slijedi Allahova poslanika. Niko ne voli da bude zatvoren. Niko ne voli da bude slušavan. Ali ne pitaš se ti. Tvoje je kul hađi se bili. Reci, ovo je moj put. Ja pozivam Allahu. Šta je onda ovo put? Ja pozivam Allahu. Zar je SDA pozivanje Allahu? Pitam vas, braćo. Kul hađi se bili. Ovo je moj put. Zar su parlamenti pozivanje Allahu na jedinstvo muslimana? Složit ćemo se ponekima u parlamentu, a u ovim mešitima, golubavnicima ne možemo. Mašala, odlična teorija. Na žali jedni. Nećemo se složiti. Wa tesimu bi hamillahi džemija. Wa la tefareku. Svi se čusto držite čega? Allahova užata. Wa la tefareku. I nemojte se razjedinjavati. Mnogi danas ovo tumaše. I kad hoće da to pripišu sebi, kažu ja, to je kod nas. Ne, nije to ni kod tebe, ni kod mene. To je kod Allahova poslanika. To je kod njega, sallallahu sallam. Sad ćemo vidjeti šta je džemat. Ko je pustio u uže? Jer u ajetu je došlo ovo, ljate farjaku, nemojte se razjedinjavati. Kad? Nakon što ste uvatili uže pa ste ga pustili. Voljate farjaku. Vi ste se podijelili žalami. Vratite se. Vi ste se podijelili. Ako je Allahovo uže, ajna tujica, smijete li tu reći? Ako je Allahovo uže šarija, malaturidija, smijete li tu reći? Pa dobro nije al. E, kod Muhammeda sallahu sallam, nema dobro nije al, nego je tako i tačka. Uzmi ili ostavi. A svabi Allahova poslanika sallallahu sallam braćom su žude da uđu u džennet. Odakle? I zakide. U medresi Muhammeda sallallahu sallam izlazili su i onda su tražili ima li gdje mjesto gdje će završiti na ovom medunjalku. Ima li gdje da ispuni onaj dat ugovor koji je dao Allahu. Braćo moja, moramo biti hrabri. Braćo moja, moramo biti hrabri. Ne smijemo biti kukavice. Usto moleći Allah da nas učvrsti I da nam ne dar neiskušenja koje ne možemo izdržati. Ali pozivanje njegovoj vjeri i pozivanje naroda prikazivanjem sunneta onakav kakav jest i ako budeš iskušan zahvaljuj Allahu na tome. Zahvaljuj Allahu na tome. Pa zar nam nije cilj džemne? Zar nećemo da uđemo u džemne? Ha? Zar nećemo da uđemo u džemne? A znate kako su firdeus ulazi? Baš čudno. Sa hrabrošću. U džemne ne ulazi kukavice. Oni koji prodaju muslimane, koji prodaju vjeru, pišu njihova imena. Ovi, oni su, jesmo kod vas. A nama je stalo, šta će naš gospodar reći onoma? A ova ili onaj, svejedno nam je. Svejedno nam je šta će ko onoma reći. Nas brine šta će reći gospodar. Kada dođeš na sudnji dan i budeš upitan, prije ćemo doći, prije, kad budu? Kada mene smrti dođe po tebe i po mene, Ne možeš mu reći, sačekaj, samo malo. Da poljubim ženu i djecu. Sačekaj meleku, samo, eto, može od milimetra. Zahra jedna, samo da, da uradim još jedno dobro djelo. Ne, nego to. On je dobio naredbu i ti si završio. I više nemaš šanse zapamtite ovo dobro za opredjeljenje. Više oprost i milost je od, od, od opredjeljenja nešto sasvim različito. Ti se opredjeljuješ ovde, a oprost i milost od gospodara te barike u tala i njegovim rukama. Ako budeš veliki greši, možda ti pokri, pa te uvedi odmah u džene. Ili odgoriš u džehennemu pa u džene. Ali ako se opredjeliš u pogrešnu skupinu, u pogrešne ruke, na sudnjem danu nećeš imati priliku. Jer dobijaš knjigu koja je zapečećena sa tvojom smrću. Sve je zapisano. Ovdje si bio, ove si pomagao, ove si malo. Ovima si ovo, onima si ono Sve ćeš nas zapisano. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِ يَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرِّ يَرَ Onaj ko uradi koliko trun dobra vidjet će ga. Onaj ko uradi koliko trun zla, vidjet će ga. Apsolutna pravda. Šta bi volio, sad se zapitaj, da ti piše u tvojim knjigama, da meleci pišu, uzdizali su Allaha u riješ na zemlji tu i tu noć. Tu i tu su pozivali. Ovdje su ga ubili. ovdje su onog uhapsili, ovi su izdali, ovaj je munafik, ovaj je murtet, ovaj je keafir, ovaj je tagu. Sve zapisano. Šta bi volio? Ovdje smo na dunjalku stvoreni, braća moja, samo da ponesemo opredeljenje sa sobom. I sa tvojom smrću ide i tvoje opredeljenje. Ako budeš u društvu dobri, bit ti dobro. Ako budeš u društvu zli, bit će ti zlom. Navešću jedan primjer jednog šeha u Palestini je bilo, kada je kaže, govorio učenicima, kaže, nikada nećete vidjeti da iz različita vrsta budu zajedno. Misleći na nas, jel da? Nećete, kaže, vidjeti da ide vrana s vranom. Golub s golubom. Da ide vrana sa golubom. Golub sa vravcem, nego sve, svako u svom je jato. I prošlo je izvjesno vrijeme i dva studenta su sjedili i gledali kako se golub i vrana jedan kredogog. Pa se jedan sjetio šehovi reći i kaže, subhanallah, Vidi, še nije bio pravo pogrešio. Vidi, kaže, ptic, obrana i golub zajedno. A on kaže, neće biti iz isti vrste. Kad su se približili, vidjeli su da su u oba slonjene noge. Svezalo i ono što su imali zajedničko kod sebe. Pa opet isto. Svezalo i ono što su imali zajedničko kod sebe, braćo. Kad te vuče, ti ideš tamo samo zato što si se opredijelio. I nemoj ići i za mnom vikat, ne, ne, neće ja tamo, ja odot pa ću kazijet tu. Od mene i od tebe, ne zavisi ova vjera. Ustavi nije problem. Vidit ćeš kako Allah opući. Skoro smo bili u Smederevu. I ovo prilikom sela mi braća u Smederevu, oni slušaju. Bili smo u Beogradu, bili smo u Zemunu, bili smo u Novom Sadu. Da čujete ezan u Novom Sadu, muđahid ezane. Nas bi bilo sramota, vallahi. Da vidite džemata u Smederevu, u centru kufra. Da vidite, braće, osmijehi na licima. Nemaju daje, nemaju šeha, nemaju učenjaka. Allah mi kad sam i vidio, rekao sam, vi ste Allah ovaj na zemlji. Doću vam opet. Da vidite i na sravotu. Na sravotu nema ko da je obiđe. Nemamo tolke priče, sile, trebamo ovdje ili ovdje. Zemlju, Beograd, Smedreo, Subotica, Novi Sad. Naši džemati, ja bi u Mešćidinu. Ide je brat iz Beograda. Selanim te, Ibrahim, i vjerovatno slušao. Neće mi zamirovat torba na glavi. Ona galavija na njemu i mahrana. Salam alaikum! Allah, hoćer, ja sam se zastigio njega. Kuda je čovjek, kuda je čovjek upao Afganistana, ona mi nekako ne drži. Ona. Kuda je upao Talibana sjedi? Ništa, mira. Kažem sam sebi, Allah, hoćer, Ovo, ja došao vama da govori, a ja, meni od vas naravno što imam istini svijesti koliko. Šta da vam govori kad ste svi bolji od mene? Pogledaj. Žene pokrivene, djeca uči fatihu. U Srbiji. Da, ova ide. Gledajte u Sarajevu mešinu. Sad smo bili pita. Pola mešida ne znamo ko je. Dolazi inženjer. Dao, dao, bujro, samo nek znaš. U ovoj davi nema para. Nemamo para, kod nas je tako. Moraš dobiti pendrek, moraš dobiti šolicu u glavu, moraš da neko retrovizor u slovu, moraš dobiti onaj stop u glavu, svašta ti se mora desiti. Kod nas je tako, a moraš govoriti. Živ bio, ako se rastio sa sobom bojim, ako nisi, nemoj Boga da te šlijep palo. Ne verujemo, ni sebe ne verujemo. Kod nas se samo većava rad, trud, zalaganje džene uz Allahovu pomoć. Uz Allahovu pomoć. Dava ide. Allah je braćo, dava ide. Vi ste dokaz da dava ide poklon od Allaha te bareke ve taala. Večeras su ovde Goražde, Zenica, Sarajevo, Kotorsko, Republika Srpska, Maoča, Kalesija, Gračanica, Tuzla, da ne nabraja. Allah nešto hoće, zapamtite braće. Allah nije dozvolio da se ugasi dava. Allah bereket dali naše braće koja su sad u zatvorima, Kaže u Guantanamo, ovde u Lukavici, kod ovih naših kvazi političara, kažem naši ponovni znacima, moji nisu, gdje su nam sad ti toliki muslimančine da ih vade, a? Gdje su toliki, tolika manje zla? Evo kako vraćaju. Ti mu, kaže, daj mi te mu potpis. Ne, ima jedan drugi potpis. Ima jedan Zulfi, kako se zove, on najbolje potpisuje. Takav potpis je najbolji. Ovaj potpis je oslobađa iz zatvora, drugi neće. Neće pustiti. I pokazuju nam u našoj državi, na očigled čitavog svijeta, uzeli su im lišne karte, uzeli papire, uzeli brojevi drže i gore ko životinje. Šta ćemo mi Allahu red za ovo? Pitam sebe prvo o vas. Šta ćemo Allahu red za ovo? Sjede ljudi, trugno u zatvoru blizu nas, a oni koji su od njih učili i sa njima ratovali, pozivaju da dajemo glasove onima koji su ih uhapsili. Gdje su muftije Gdje su hođe na mimberima da dignu malo glas, ha? Pa je u pitanju čast muslimana, dobro je samo kad treba da zekat. I sad kad tu fitr i plaćiš lajrinu, pa je čast muslimana veoma bitna. Ako nije platio, neću ga ni samo ide do člana kao u zemlju, reći da je. Toliko je platio. A što ne dižu glas, je li Mustafa? Što Mustafa, čelnik Bošnjaka muslimana u Bosni, što nije ustao pa rekao, Stani! Stani malo! Ovo su ljudi koji nešto vrijede. Naprati. I dalje ide ona stara, dobra teorija. Nije mudro sad da se tako... Pitaj Hamzinu djecu i ženu. Pitaj da bi Arapa ženu i djecu je mudra. Otiđi ako imaš radosti pa njima reci. Sičići moji, braćo moja, sestre moje. Bija nije mudro sad da išta govorimo mudro je, ako ne možemo ništa, možemo govoriti. Možemo govoriti, uzniji smo i oni su uz nas. Naša su braća. Ako ih smatraju teroristima, i smo u njim ovdje vlata. Naša su braća. Valaj, nećemo ih se odreći. Allah će mu moliti da nas pomogne da ih oslobodi našim rukama. Amin. E, Ej, jeste sad lijepo rekli, amin, ne da? Osjeti se to. Zato što su to naša braća. Braćo moja, samo jedan sat u zatvorima taguta, makar imao sva uživanja. Odvojeni su od svojih porodica. Oni znaju zašto su došli u Bosnu. Ali nemojte da mi ne znamo zašto su oni došli. Nemojte da ne spremimo se mutavi, da ne znamo zašto su došli. Možemo im makar dati podršku ovako. I da sahabe Allahova poslanika sa ovaj se ne. Nisu izdavali jedan drugog. Nisu tako se kutarsali jednostavno. Nisu Allahi. A vremena koja su pred nama, i budućnost koja dolazi pripada islamu. Braćo moja, tagut vremena je pao. Allah molim da do sabaha pane živ u ruke ono naše braće u ruke. Da ga rastegaju Allah. Allah molim da oni lopove u Saudijskoj Arabiji pravo bilo kome nepravo svoje jedno mi je što su primljeno lopove koje pokro zlato od muslimana, pa ga primili, ono lopovi primaju lopove. Da su pošteni, ne gledali u sebi. Tako mi je Allah, da je moja Fatima ukrala ja vjeru u kosjeku, kao je poslali sve sve. A ovaj tone blaga dole, ukradeni, aj ti kod nas. Mubarek, i ti možeš nama. Pa izdavaju fetve u Saudijskoj Arabiji, da više preko interneta nema ništa govor protiv Amerike. I dava, začepi. Ha? Još, još, znam dobro što govorim. Provjer, čućete vi. Pa i fetve kako se ne smije napadat Mubarak. I ovi jer mu se zove Mubarak. Ne smiješ ti to dirat. To su njihova braća, jesu, znamo mi to. Samo mi je interesivno što će sad oni koji su rekli, nemojte njih. Ne u Saudija je to, je Kjaba. Ne, ću li Kjaba neka. Što je pravi Ibrahim, ali se nam ponovo. Što je rest, Allah te var tela sva poslanike. I gledajte kako primaju lopove. U London mu odloše dva sina. On čeka priliku da šnuvene. Da Bog da nikad ne otiša. Allaha te bareke o teala molim. Molim te gospodar naš u puti cijeli U puti i napravi put. Allahu naš. Dozivamo te svim tvojim imenima. Oslobodi našu braću iz egipatskih zatvora. Allahu naš oslobodi muđahide iz egipatskih zatvora. Allahu naš oslobodi sve ljude iz egipatskih zatvora i svi zatvora na dojavku. Allahu naš. Mi nemamo kome obraćati se osim tebi. Nemamo vojstvo. Nemamo policiju. Samo se tebi Allahu naš obraćamo. Po tebe tražimo pomoć. Molimo te, radit ćemo ono što si nam naredio. I radit ćemo ono što je rekao Rasul Salavi Sene. A ti si obećao da ćeš nas pomoći. Mi nećemo izdati. Ti nas vidiš, tvoji smo robovi. Pomozi nas. Pomozi svoje muđahide. Pobori je najku na noge Allahu naš. Pobori sveta gute na noge Allahu naš. Kazni je rukama muđahida. Gospodaru nebesa i zemlje, stvorite do naš. Pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. Pomozi nas protiv onih koji spletkare islamu i muslimanima. Učini da preko naši ruku vlada tvoja riješ na zemlji. Uradi, ugradi u naša srca snagu i jeke i mužahida. Ugradi u naša srca, pomozi nas, učvrsti naše korake, gospodar naš. Učvrsti nas da radimo djela kojima ćeš ti biti zadovoljan. Pomozi nas, gospodaru, obećao si. Pomozi nas, Allahu naš. Samo tebe obožavam i samo od tebe pomoć i uput tražimo. Gospodaru nebesa i zemlje, pomozi našu braću Talibane u Afganistanu. Učini da svaki metak uđe u srce nevjednika. Učini da svaki njihov top pogodi njihove kasarne. Allahu naš, Allahu gospodaru nebesa i zemlje, pošalji svoje vojske na njih. Pošalji svoje vojske na nevjednike. Pomozi svoje muđahide. Pomozi našu braću u Čečeni. Pomozi našu braću u Palestini. Pomozi našu braću u Iraku. Pomozi našu braću u Somali. Pomozi one koji se bore da tvoja riječ bude gornja. Nemoj nas ponizit nevjernicima tako ti tvoje veličine. Nemoj nas iskušavati ono što ne možemo izdržati gospodarno. Uputi nas i učusti nas na pravome putu. I da istrajemo uzdižući tvoju riječ na zemlji. Uništi sve one sve one koji danas tlače muslimane u Egiptu. Uništi sve do jednog gospodaru naš, rukama onog naroda. Tako ti tvoje veličine oslobodi našu braću iz egipatskih zatvora. Allahu naš, tako ti tvoje veličine učini da se isto ovako desi sa svim tabutima. Allahu naš, Allahu naš, pomazi nas da izdržimo da se ne strepnemo s tobom. Oprosti nam grijehe koje smo počinili svjesno i nesvjesno. Oprosti nam grijehe koje smo počinili svjesno i nesvjesno. Oprosti nam jara bilale mi. Oprosti nam gospodaru nebesa i zemlje. Smiluj nam se učvrsti naše korake, okrije naše sramote, podari u našoj djeci, muđahide, podari u našim majkama i sestrama, žene poput sadiki, podari u nama snagu i malo da istrajemo, da izdržimo, daj nam Allahu snagu da se ne bojimo nikoga osim tebe, daj nam Allahu kuvata, daj nam snagu da se ne bojimo nikoga samo tebe, pomozi nas i učvrsti naše korake, sastavi nas sa poslanicima, Amen. sa šehidima, Amen. sa iskrenim i sa dobrim. I posljedna doba je Elhamdulillahi Rabbil Alimin. svakim herom, ja mislim da naša braća koja su nas slušala večeras, nadam se uzalao pomoć da su osjetili prisustvo Meleka. Valahi, povećam se sada onima koji nas slušaju, ne vidi nas. Budite sigurni da su večeras ovdje bile ljudine. Budite sigurni, nećemo prodati ovu dalu. Budite sigurni da smo mi ljubomorni na Allahu vjeru. I budite sigurni da imate braću koja vas neće izdati. Dovite za nas i mi ćemo za vas. Toliko od nas, molim Allah, te barike od tada da nam oprosti ono što sam pogodio, to je odmah gospodara, a što sam pogrešio, to je od mene još šetan, Allah, molim za oprost. Subhanak, Allah, molim za oprost. Ašadu na najedan te stakurke, moj to boli. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa To je, braćo, bilo toliko od nas. Allah, molim da vas objela to nagradi. Čuvajte, braćo, ovu vjeru. Ne dajte sunet. Ne dajte ni ono obrezivanje nokti u petkom. Ne dajte Allaha mi, Allah će nas pomoći. Allaha mi, mi smo počeli ovaj mešit sa 15 maraka. Mi smo imali para. Da nije bilo Allah, ne bi mogli ništa. Nemamo mi, ko što ovi misli, da nam odmeta kapa i sipa. Mi tražimo od onog čija vlast ne prestaje nikad. I zapamtite, braći i sestre, Savjetujem im sebe i vas. Čuvajte se pogrešnih koraka. Nemojte praviti ishitrene poteze. Nasvjetim vas po svoju braću. Čuvajte se ishitrena govora. Ovi zločinici jedva čekaju da nam nešto skrpe. Oni se neće prestati boriti protiv vas. Sve da pas ne obrate da še ako budu mogli. Čuvajte se bespotrebno govora ja bi uradio ovo, ja bi uradio ono, nemojte vraćati. Allah, inna Allahe na sabirin. Braćete plodove imana, zapamtite. Braćete plodove imana, okupljajte se, volite jedni drugi, pazite jedni drugi, kad dođe informacija, fete beginu, dobro je promijen. Ja to moj brat rekao je nije? Dobite za ove što nisu sa nama. Allah, molim da budemo zajedni. Amin. To su naša braća Subhana. Nas niko nije učio da mrzimo Allaha. Ne smijete izdati. Najveći novotar koji hoda za majskom kuglom, ne smijete ga izdati na gud. Zapamtite dobro, ne smijete. Ha. Najveći novotar. Ukoliko ne radi novotar koji izvodi izvješnje. Ne smijete. Mi se ne bavimo muslimanima, ali se bavimo onima koji žele da krive Allahom vjeru. Ne damo. To nam je obavezano. I zato, braća moja, istrajte, mi ste kao, ovaj život brzo prolazi. Ovo ode dok si rekao britva. Pogledajte kako život ide. Umrećemo svi, kunu nefti da je kao tu svi ćemo umriti. Spremajte se za smrt. Ako hoćete da budete šehidi, morate poduzimati korate koje Allah traži. Kad on bude vidio da ima među nama ljudina, muškarčina, evo Evo bedra! trebaju ljudi. Neće Allah kukavica. Kukavica ne može u vjernost. Zato zajedno. Blagi prema vjernicima. Strogi prema nevjernicima. Sa onima koji se ne slažu sa nama. Mudro, polako. Neće, pa nemoj se ni svađati, ne mora. Ne opućuješ ti. Ni ti jebe, ni to tebe. Polako. Nadoće uz Allahu pomoć. Evo, Evo, polako, i oni koji su hvalili, toliko tu Saudijsku Arabiju i one vlasti, sad će morat gutat knedle. Već gutaju dobro. Znači sad, do prije mjeseci rekao kako je to sve, maša Allah. Velika ulema dolazila i kažu, dobro, u tome su. Stanje odlično. Za mjesec dana pogleda kako te Allah ponizi. Stanje odlično, 200 vinada muslimata zatvorimo. Tebi to odlično stanje. Dobite, braćo, dobite Allahom. Dova je najjače oružje vjernika. Da će nam Allah zapamtiti. Ljudi, da će nam Allah, Allah. On je naš gospodar, pa njemu ne može niko ništa. A šta je ono? Ne možemo niko ništa, on može sve. Eto ko je naš gospodar. Mi njima kažemo, skupite se svi, nije problem. Kako on će? Opet sam ono naš gospodar, ne morate ništa. Sve vas što ima, rekao sam braći Beograd, kad sam prešao, malo i ima, ja njima kažem, stante malo, stante malo. Beograd, koliko ima, kaže, tri milijuna stanovnika. I pitao sam stručnjake, Koliko je 3 miliona stanovnika, koliko je to spermatozoida? Kaž voli, pa stane na jednog nog svi oni stane. Vidi ovo, vi se bojite. <laughs> Allah je sve stvorio. Sve je stvorio ko? Koji je stvorio? I oni kad je pitaš ko je se stvorio, kažu Allah! Pa to je naš gospodar, ljudi. On je stvorio, svi su, evo, na dnog indijana. Svi ta beograsna. I ti se bojiš njih. A ne bojiš se ono koji je čitav Beograd, kada, šta? Sekundu, tsunami, vrane, ptice, konji, zedve. Vi hm. ćeš neko vravac, može broj, direkt u glavu bude. Ali da bi zaradili ove vojske, meleke, moramo samo raditi ono što on od nas traži. Drugčije nikako. Nikako drugčije. Neće drugu pomoć, ništa, samo ono njegovo. Usavršeno, blagodatno i sunetno. I samo ćemo tako uspjeti. Allah vam dao svako dobro. Salamu alaikum. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu www.pautak.com Soba put vjernika Al-Ummah شبابها الأمة مثل الوطن دايم همة على همة همة على همة معروفة أهدافك يرتاح من شافك مشهود لك بالخير من سالفة أسلافك معروفة